Pakartoto įstatymo knyga. 14 skyrius. Jūs esate viešpaties, jūsų dievo vaikai. Nedarykite įsipjovimų ir nesiskuskite plikai viršugalvio dėl mirusio, nes esate šventi žmonės viešpačiai, jūsų dievai. Jis jūs išsirinko iš visų žemėje esančių tautų būti jo tauta. Nevalgyk nieko pasibjaurėtino. Štai gyvuliai, kuriuos leidžiama valgyti. Jautis, avis, oška, briedis, stirna, stumbras, laukinė oška, antilopė, gazelė, kalnų oška. Valgykite kiekvieną gyvulį, kuris turi skeltą nagą ir gromuliuoja tų, kurie gromuliuoja, bet turi neskeltą nagą, nevalgykite. Kupranugario, kiškio, barsuko. Jie nešvarūs. Keulė jums yra nešvari, nors ji turi skeltą nagą, bet negromuliuoja. Jos mėsos nevalgykite ir jos maitos nepalieskite. Iš vandens gyvių Valgykite tuos, kurie turi pelekus ir žvinus, o tų, kurie be pelekų ir žvinų, nevalgykite, jie nešvarūs. Valgykite visus švarius paukščius, bet šių nevalgykite. Erelio, grifo, jūros erelio, lingės, vanagėlio, peslio su visa jo giminė, varnų giminės, stručio, pelėdos, žuvėdros, vanago su visa jo giminė, gervės, gulbės, ibio, naro, kormorano, apuoko, pelikano, kėkšto ir visos jo giminės, taip pat tutlio ir šikšnosparnio. Visi sparnuoti vabzdžiai, nešvarūs ir nevalgomi, visus švarius sparnuočius, valgykite. Nieko pastipusio nevalgykite. Ateivis, gyvenantis pas jūs, gali juos valgyti. Svetim šaliui, gali tokius gyvulius parduoti, bet tu esi viešpačiai, savo dievui, pašvesta tauta. Nevirk ožiuko, jo motinos pienę duok dešimtinę savo derliaus kiekvienais metais. Dešimtinė javų, vyno bei aliejaus ir galvijų bei avių pirmagimius valgyk viešpaties savo dievo akivaizdoje toje vietoje, kurią jis išsirinks savo vardui, kad išmoktum bijotis viešpaties savo dievo. Jei vieta, kurią viešpats tavo dievas išsirinks savo vardui, bus labai toli ir negalėsi ten nugabenti dešimtinių iš to, kuo viešpats tave palaimino, tai viską parduok ir pinigus nusinešk į vietą, kurią viešpats tavo dievas išsirinks. Už tuos pinigus nusipirk, kas tau patiks – galvijų, avių, vyno bei stiprių gėrimų ir visa, ko tik norėsi. Valgyk tai su visa savo šeima, viešpaties, savo dievo akivaizdoje ir džiaukis. Neužmiršk pas tave gyvenančio levito, nes jis neturi dalies paveldėtoje žemėje. Kas trejus metus atnešk dešimtinę tų metų derliaus į miesto sandėlius. Tai bus maistas levitui, neturinčiam dalies ir paveldėjimo, taip pat ateiviui, našlaičiui ir našliai, kurie gyvena tavo apylinkėje, kad viešpats, tavo dievas, laimintų visus tavo darbus, kuriuos darysi.